أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I dalje kaže, stid je dobar, zbog čega sam zabilježio da kažem, stid je dobar, ima ovdje i pobožnost, pobožnost je za svakoga dobra. Najbolje kad je ulema pobožna. a teško dva dobra sastaviti. Ono preznak svih dana je pokvarena ulema i pobožni neznalice, džahili. Ne zna se šta je gori. Ovo je vam pobožan ne zna. Ovo je vam znali, a pokvaren. Šta bi sad bilo? Ne znam koji bi manji zlo izabrao. Zato učen čovjek, kad ga ljudi slijedi, mora biti problem da ima teret svi oni koji ga slijedi. Zato se Tomer nije pilo crkvi kanjati kad se oslobodi Jerusalem kada je počet će za mnom, pa će reći, znači, vidi, Omer je klanio, pa ćemo i mi. Vidi čemu Omer razmišljao, da neće krenuti za mnom. I sad kad ja kao vođa nešto radim, onda će reći ono, kad mora Hafiz mogu ja. Ja sam uzrok da on lakše ode u grije. Zato budite oprezni kad ste javni ličnosti. Kad vas narod sluša, treba paziti šta govoriš. Zato rekao je sam Ebu Zeru, dvije stvari vode u džene, kad govorimo o etici, moralu, o ponašanju. Dvije stvari za džene, evo je lake, Šuti fino se ponašaj, ništa više. Pa Jer baš lako žene zaraditi. Šuti i gledaj da budeš fin primjer. Pa Jer bolje da fino se ponašaš i Šta je ljepše? Hoćeš li biti zdraviji kad budeš brava, kad budeš ono vulgaran? Kako riječima moraš pridobiti mnoge mase? Samo finim govorom. Pa čak i oni što obožavaju kipove, Allah kaže Muhammedu i nama, nemojte ih grditi. Oni kipove obožavaju, nemojte ih grditi. Jer ako ih budete grli, onda će Boga On će Allaha grliti. Pa Musa kaže, idi govori pa kula lao kaulen lajina. Idi Musa i tvoj brat Harune, idite faraonu i kažete mu blage riječi. Nije rekujte se dajte ovako ko pa ja da govorite ovo prodorno, nego govorite fino. Najvećem silniku govorite nježno. Ne bi se, kare, jer te rekao, jahša, ne bi se pobojio, ne bil ono nešto osjetio. Zato lijepim ponašanjem osvajamo srca. Naš Resul Ali Salam nije razvaljivo vrata ni ruško gradove, nego osvajaju ruska srca. Ko želi danas u ovom vremenu smutnje, vremenu haosa i ovakvog morala kakvog imamo, samo moraš lijepim ponašanjem. Čak više ni svom djetetu ne možeš više kazati Gotovo je. Ne da vas ono da pesimizam, nego moraš finim ponašanjem da te neko zavoli pa da kaže idem se ja nosit ko Hafiz zato što ga ja volim. Jer kad voliš onda ga i oponašaš. Samo koga zavoliš mora, ili ko te voli moraš mu nešto kazati, evo ovako. Ni ženi više, samo je malo prikrati, ode ona. Pa ti traži da čini dove i idi zapisuj Vojvoda da je vratiš, jes? Ne vra više, lako se vrati. Hoće reći, lako je kako je. Znači u ovom situaciji, jeste, jeste šta da šuti, ako moraš nešto svojim postupkom da pokažeš. Pa će ljudi reći, evo ga on, isto što sam rekao za ove političke partije, inače, za sve, ja ako sam dobar vajs, ljudi će slušajući mene skontar pa će me dolaz slušati. Neću se ja prosvjeriti ako budem viko šta onaj priča, nemam pojma. Ja ću još gori kod ljudi jer će reći ljudi šta on ono napada. Nego ti budi kvalitetan, ljudi će prepoznat će je dobar miris, je dobra hrana, ne treba tu toliko reklamirati. Svaki sebe reklamira svojim ponašanjem, ali riječi su lažne. monatici puno lažu, obećavaju. Znači, šuti film kada je stid je sa svakoga fin, ali ljepši kad se žena stidi. Ja da je ljepše vidjeti kad žena, da se stidi neki čovjek? Jer nju Bog stvorio tako, ne, sva vre, Žena je čitava izazov. I kad se ona skroz skini, nemate šta više izazivati. Ja sam pričao, sinoć, čeba da ne znam što vi to na YouTube gledate, gledate mi na YouTube. Hajde vam ispričaš, pa ovo je svi tuživo, nema reprize, ali ona je u kube zbog bilo, smo bilo. Šta je neka, dok je čovjek, dok su žene bile finom pokrivene, kad jedan vidio jednu razbolićem, ona kaže, ženo šta ti je, kako ti nije ona stiv? Pa hajde, dok sam imala stiv, nisam laka, nije bilo laka. <laughs> Čim izgubiš ti rašlaš. Ali onda je bio izazov vidjeti žensko. Čovjek je negdje na izvoru, dok je se išlo na izvor vode. Vidio žena za vratlom, ona je što malo, ne dimije morao se kupati, <laughs> što je tako žena vidio. Zamislite koji su bili zorovi. Kad mama krisne pa šiljak u vrće, kad curu vidi, to je, to je bio zor, energija, iz njega prcala. Ko što je nas bio tamo rovci, jedan rizvan. U 70. godini se znao kupati od žnukuka. Sanju! Morao se kupat! Kad pa ono šta je u 70. Pa hoće se žen, pa vidiš da čovjek u 70. godini ti u 50. On je, on I kaže, kad se on teko ženio, i tu lave, spominjem tog velikog čovjeka, nikad nije kaš kosio sve mu brdo, nego ovako kosu, pa zna nije odmaru. Donio na kosiću, znate šta je kosića? Malo trave da nije prazan kuć da ne sadi. Kad je izvagao sto oka, 125 kila na se donio na usku. Sad zamislite tu energiju i on se oženio. I došao na planinu na čistu havu da cijenom sa s ženom bije. Sadjeva. On, on baca žena okolo stožnje, na žena bio cijenom većinu 50% u nas u ne znam kako kod vas ovdje običajno. Ljudi bacaju, žena raznosi. Ne znam, ne se. Ali on je tek onako frišak, jaka energija, vidi na naška žena raznosi, ona se malo u poziciju, ono, ko na ruku usagni. Pa je njega tu iritiralo dozvodno. I on za i slučaj ženu Jukupića I kaže, okupa se. I opet nastavi jedit zadiva sa I kaže, dok je sadio sjeno, jedno tri put je se složnije skidilo. sidimo kod cura u krilu, nema svijedno kod je hadu. Gledajte šta se dešava, tu mora ići u homosexualci u lezbijke. Jer nema ga šta više izazva, sve je pokazala. I se sad zuni šta je moral. Znaš je Allah nam rekao da se pokivamo? Šta je šeitan uradio da Adme Havi u dženetu? Čim su pogrešili svoje sramote tijelo ugleda? Šeitan je bitno da nas razvojići. Mi sa čim, čim se rodimo, odmah se zanotamo u plene. Nemamo pojma, onda se, kad opametiš, onda te pobudališ. Pa se onda skida. I opet kad umreš, opet će te zamotati. A ti nisi htio da se namotaš dok si bio normalan. E sad pitan gdje ko je normalan. Kad je svekar izašao jedan put onako u gaćama, pa gaće su gaće onako, to Nije nešto toliko nekulturno, samo gaće. akademsku Čuvajte se ti stvari, sad da završim. Čuvajte se popašnosti po ovom hadisu. Zbog popašnosti Adem je pošao u drvu, pa ga je šetan razvoličio. Evo te popašnosti, svi smo mi popašni, ali budite umjereni da se ne plaća vječnici, da se ne plaćaju, ne bi se toliko ovo reklamirao. Trebalo bi molke, još ti bogati ću ovo vijeće, da ne želi ti radi za društvo. I su u odbor, jer mu te veli nađe, hajde kaj, daj more, more njega, neće, niko daj njega, kažu. Jer ne plaća se. A što? Zato što nisam popašan. Ali ja sam rekao, čuvajte se popašnosti. Jer se mi svi rađamo popašni. Nemoj da rekao, kaže ja nisam popašan. I ja sam popašan. Ali ima mjeru meni kad neko sad rekao, hoće li do nije dosta platio, ja rekao, nemoj lajati, ja ću Ja ću telet prijeti ja se platim. Taj ja imam toliko biti hoću sve na račun. Kad je žiro račun, neću sad na žiro račun. Hoću da budim realno bezobrazan, jesi sad razumiješ? Da budim realno bezobrazan. Popašnost nas vodi, da nije popašnost, ne niko doktorirao. Mislite da neko uči to u ime Boga? Da dobiješ poziciju, da sve to stoji, neka toga ali imate granicu dulju. Dalje kaže, čuvajte se kibura. Oholosti je zbog kibura je šeitan protiv za ovih protiv. Samo što je rekao, ja sam bolji. Ne znaš kakav se šuti, poklop se. I čuvajte se, šta je treći, onaj, sam da zabilježio ovdje, onaj, nisam. Ne vem sad nam pasti. Ja vam Dobro, ako nam padne govori, ima nešto zbog čega nešto i zaboravljaš. Pa makar na kada je put gospoda ne zaboravljao. Evo ovako da vam sad...